מזמור ק"ח שיר מזמור לדוד. נכון ליבי אלוהים, אשירה ואזמרה אף כבודי. עורה הנבל וכינור, אעירה שחר. עודך ועמים אדוני, ואזמרך בלאומים. כי גדול מעל שמים חסדך, ועד שחקים עמיתך. רומה על שמים אלוהים ועל כל הארץ כבודיך. למען יחלצון ידידיך, הושיע ימינך וענני. אלוהים דיבר בקדשו, אעלוזה אחלקה שכם, ועמק סוכות אמדד. לי גלעד, לי מנשה, ואפרים מעוז ראשי. יהודה מחוקקי, מואב סיר רחצי, על אדום אשליך נעלי, על אפלשת את תרועה. מי יובילני עיר מבצר? מי נחני עד אדום? הלא אלוהים זנחתנו, ולא תצא אלוהים בצבאותינו. הבה לנו עזרת מצר, ושב תשועת אדם. באלוהים נעשה חיל, והוא יבוס צרינו.